да ја дополниме нашата молитва пред Господа. Господи помилуј. За предложените честни дарови на Господа да се помолиме. Господи помилуј. За овој свет храм и за оние кои што со вера набожност и со страв Божи влегуваат во Него на Господа да се помолиме. Господи, помилуј. Да не избави од секаква скрб, гнев и принуда на Господа да се помолиме. ти спаси, помилуй и зачувај не Боже со Твојата благода. Господи, Цел ден совршен, свет мирен и безгрешен, од Господа просиме. Господи. Ангел на мирот, верен водител, пазител на нашите души и тела, од Господа просиме. Проштевање и разрешување на нашите гревови и прегрешенија од Господа просиме. Се што е добро и полезно за нашите души и мир за светот од Господа просиме. преостанатото време од нашиот живот да го поминеме во мир и покаяние од Господа просиме. Христијански крај на нашиот живот, безболен е посремен, мирен и добар одговор на страшниот Христов суд просиме. мајкија, пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. со сите свети, самите себе си и еден со друг и сиот на живот на Христа Бога да го предадеме. Господи Боже, Содржител, единствен свет, која примаш пофалната жртва од оние кои што со сето срце те призиваат, примја молитвата и од нас грешните и принеси на Твојот свет жртвен. И оспособи за нашите греови и за незнањето на народот, да Ти принесуваме дарови и духовни жртви и удостојне да најдеме благодат пред Тебе, да жртвата наша да Ти биде благоугодна, и благиот дух на благодата Твоја да слезе врз нас и на овие предложени дарови и на сиот Твој народ. По милосрдието на Твојот единороден Син со кого си благословен, со пресветиот и благ и животворен Твој дух, сега и секогаш и во сите векови. да се возлюбиме еден со друг еднодушно да го исповедаме. мудрост да внимаваме. Верувам во едниот Бог Отец, Седржител, Творец на небото и на земјата, на се видливо и невидливо. И во едниот Господ Исус Христос, Синот Божји единороден, кој е роден од Отецот пред сите векови. Светлина од светлината, вистински Бог од вистинскиот Бог, роден, несоздаден, единосуштен на Отецот, преку кого се е станало – кој заради нас луѓето и заради нашето спасение слезе од небесата и се воплоти од Светиот Дух и Дева Марија и стана човек. И кој беше распнат заради нас во времето на Понти Пилат и страдаше и беше погребен. И кој воскресна во третиот ден според писмото. И кој се вознесе на небесата и кој седна отесно на Отецот. И кој пак ќе дојде со слава да им суди на живите и на мртвите и неговото царство не ќе има крај. И во Светиот Дух, Господ, кој дава живот, кој исходи од Отецот, кому заедно со Отецот и Синот му се поклонуваме и го славиме, и кој говорел преку пророците, во една света соборна и апостолска црква. Исповедувам едно крштение за простување на гревовите. Го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин.